yo no te a perder. Te sentí a mí y que quedó en ayer. Si por ti fuera ya quisiera volver, pero para esto no estaba nivel. Ya me fui de ti y me enteré que quieres verme otra vez. Pero pa' qué, pa' qué después. Me a que me quede y no me vaya, que siempre fui tu favorito, pero siempre fuiste la que falla. En cambio yo nunca hice lo mismo Y ahora que las horas no se pasan Yo no pierdo tiempo en lo mismo oh, Mejor puedes ir sola Porque yo no te necesito eh, Ahora está en la calle me la paso Para olvidar esos momentos que pasamos En la cama cada rato te reemplazo Y yo no sigo tu paso eh, Es que ahora está en la calle pasamos. En la cama cada rato te reemplazo. Y yo no sigo tu paso. Me digas que me quede y no me vaya. Que siempre fui tu favorito. Pero siempre fuiste de la que fallan. En cambio yo nunca hice lo mismo. Y ahora que las horas no se pasan, ya no pierdo tiempo en lo mismo. Oh, mejor puedes ser sola, porque yo no te necesito. Ey que no te necesito. Porque ya me encontré otro dotito que me lo No Lo nuestro ya pasó y no repito, ¿entiendes si te digo? mismo Aunque me diga que me quede y no me vaya, que siempre fui tu favorito pero siempre fui de que fallan. En cambio yo nunca hice lo mismo. Y ahora que las horas no se pasan, ya no pierdo tiempo en lo mismo. Mejor puedes seguir sola, porque yo no te necesito. Que no te necesito. Que no te necesito.